บุ๊กทูสี่ปาตรูปาตรูที่โรงเรียนลาสควอลลาสควอลเราอยู่ที่ไหนอุนเดซุนเตมอุนเดซุนเตม เราอยู่ที่โรงเรียน Suntem la școală. Suntem la școală. เรากำลังเรียนหนังสือ Avem cursuri. Avem cursuri. นั่นคือนักเรียน Aceștia sunt elevii. Aceștia sunt elevii. นั่นคือคุณครู Aceasta este profesoara. Aceasta este profesoara. นั่นคือชั้นเรียน Aceasta este clasa. Aceasta este clasa. เรากำลังทำอะไรอยู่ Ce facem? Ce facem? เรากำลังเรียนหนังสือ Învățăm Învățăm เรากำลังเรียนภาษา Învățăm o limbă Învățăm o limbă ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ Eu învăț engleza Eu învăț engleză คุณเรียนภาษาสเปน Tu înveți spaniolă. Tu înveți spaniolă. เขาเรียนภาษาเยอรมัน El învață germană. El învață germană. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Noi învățăm franceză. Noi învățăm franceză. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Voi învățați italiană. Voi învățați italiană. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Ei învață rusă. Ei învață rusă. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Învățarea limbilor este interesantă. Învățarea limbilor este interesantă. Noi vrem să înțelegem oamenii. Noi vrem să înțelegem oamenii. Noi vrem să vorbim cu oamenii. Noi vrem să vorbim cu oamenii.